sur sok pat gaitu egen Jesu Christoren odolare kin Jaunari serdeutzot bi urtuko bi urtuko egin deustazan guztiek aitek, salbamen edontzia dotaratuko, eta jaunaren izena deituko. Zure kalizak bat gaitu egin, Jesu Kristoren, Vade